kumhifadhi kutokamana na majanga na yale yanaoangamiza na wale watu wawema wanaofanya kheri hapa duniani basi pia ni watu wawema na waheri kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala أي أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا mja atafufuliwa siku ya kiyama kwa namna alivyokuwa hapa duniani فإن كان صاحب معروف وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة ikiwa ni mtu wa kheri wa mambo mema mwenye kuwafadhili watu na kuwafanyia wema basi ndivyo atakavyofufuliwa siku ya kiyama wa in kana ala khilafi dhalika فإنه يبعث على ما kana alayhi يوم القيامة na ikiwa yuko kinyume cha hivi maana ni muovu basi ndivyo atakaofufuliwa katika hali yake hiyo siku ya kiyama وهذا يدل على مكانة اصطناع المعروف وبذل الخير ومعاونة الناس بالإحسان إليهم والسعي في خدمتهم ومعونتهم na hii hadithi ni dalili ya sehemu kubwa na cheo kikubwa ya jambo la kuwafanyia watu kheri kuwasaidia watu kufanyia ihsan kimbilia katika kuwahudumikia watu wasaidia فإن من كان كذلك فإنه لرحمته بهم وعطفه عليهم وإحسانه إليهم يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى يولي علي نمنهي بمعنى كهرومة واكف يويا kuwaonea huruma na kuwafanyia wema basi huyu kesho siku ya kiama atakuwa katika wale watakaoombea watu shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala فكما أنه كان في الدنيا صاحب معروف على الناس وإحسان إليهم فإنه يوم القيامة yakunu kadhalika kwa kama alivyokuwa hapa duniani ni mtu anayesaidia watu anayewaelekeza watu katika kheri na kuwapendelea watu wema basi hivyo ndio atakavyokuwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala maana na yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala atampa nafasi kubwa kesho akhira ya kuombea watu shafaa na atakuwa na cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama والمراد بكونهم أهل المعروف في الآخرة أي بالشفاعة na hapa makusudio kwa wapi watakuwa ni katika watu waheri na wema siku ya kiyama bimaana watakuwa katika wale watakaoombea watu shafaa fayakununa ahlan lishafa'ati lahum inda Allah subhanahu wa ta'ala takuwa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia ni katika wanaostahili kuombea watu shafaa siku ya kiyama na wao pia watawaombea watu shafaa فكما كانوا في الدنيا أهل معروف لهم بالرحمة والعطف والمواساة والإحسان وبذل الخير فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى كما في لي watu ولكوني واتوا ويما watu دنياني نكوني واتوا na na kuwaliwaza watu kwa kuwafanyia wema na kuwafikishia kheri basi ndivyo watakavyokuwa siku ya kiyama ni watu wa wema na kheri kesho akhira kwa kuombea watu shafaa mbele ya Allah na tukisema kuombea shafaa tumaanisha kwa mfano muislamu amehukumiwa kuwa huyo ataadhibiwa kwa kadri ya dhambi zake aingizwe motoni yeye atakuja kumuombea msamaha mbele ya Allah ya rabbi mtu fulani naomba umsamehe Allah subhanahu wa ta'ala msamehe kwa ajili yake kuonyesha kile cheo chake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au daraja yake iko chini ya peponi kamwomba Allah subhanahu wa ta'ala fulani alikuwa na sisi ya duniani na kadha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo zile shafaa ambazo wapewa waumini zile na yeye pia atapewa kama vile mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam wana shafaa zao pia na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana shafaat khassa kama shafaatul uzma kadhalika shafa'a yake kwa ami yake Abi na shafa'a ya Mtume sallallahu watu wafunguliwe milango ya pepo ingie peponi na nyinginezo katika shafa'a ambazo ni khaswa kwa Mtume sallam na zile shafa'a ambazo ni amma ambao mitume watapewa malaika na watu wa kheri sasa zile shafa'a anazopewa watu wa kheri na yeye pia atapewa nafasi kuwaombea watu shafa'a siku ya kiyama بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا حيث يؤذيهم بأفعاله وأقواله kinyume waliyadhu billah na yule anayewaudhi watu hapa duniani awaudhi kwa matendo yake matamshi yake machafu فمن كانت هذه حاله مع الناس في الدنيا لا يكف أذاه عنهم لا يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا لهم عند الله لأنهم لم يسلموا من شره وأذاه في الدنيا kwa yule ambaye hali yake na watu hapa duniani ni kuwa hakujizuia udhia yake kuifikisha kwa watu basi huyu siku ya kiyama hawi ni mwenye kustahiki kuwaombea shafaa sababu huku duniani aliwaudhi hawakusalimika na yeye na shari yake na udhia yake hapa duniani hawakusalimika kwa vipi kesho wapewe cheo kuwa eti muovu amekuwa yeye ndiye aombea watu shafaa la hastahiki kwa yule ambaye awaudhi watu hapa duniani awakera watu awaudhi watu kwa matendo yake kwa maneno yake kesho hana cheo hiki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة wale wenye kulani lani wenzao hawawi ni wenye kuwa, kuwa mashahidi yani kushuhudia siku ya kiyama wala hawawi ni wenye kuwaombea watu shafaa siku ya kiyama sababu ya tabia yao kama hiyo kama walivyo tabia hii iko sana kwa ahlul bid'ah ar-rafidha mashia mashia tawakiimba wao la'natullahi ala fulan la'natullahi ala fulan mpaka wakiamka wakilala wao ni laana tu ndio dini laana laana tena walaani nani walaani watu wa bora kabisa la'natullahi ala bibakara لعنة الله على عمر ها لعنة الله على عائشة ناني مجيل لعنة الله على حفصة لعنة الله على أتباعهم إلى يوم القيامة بوه بوه من بك شناني هو فهموا كوي للعنة ونقوم لعن منزاكو كما هستحقي للعنة يقول كرجل إيه نسهوني أمة ملعونة وسابوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعمر الخطاب رضي الله عنه نأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ها واستحقك بسايوتها ولعنة ورق اليواب هكذا الرافضة دينهم اللعنة دنيا وكيامك كونزي صبوينك ولعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما سيدي ndio zile sherehe zao za batil unazifanya utakuta kuwa katika mengi yale wanaoyasema mengi yake ni laana laana laanatullah laanatullah la la na sasa umpate mtu ambaye ni muislamu akisasikisha kila wakati wewe Allah kulaani wewe akhi hili neno usili usilitamke tamke si zuri umuombea mtu Allah amfukuze katika rehema zake si jambo dogo jambo zito mno na kuna baadhi ya wazazi walani watoto wao mwana laana wewe wasikia wasemaje mwana laana wewe sasa wajamkuta yule mtoto shetani mkubwa mtaani pale watu hawana raha kumbe baba babake ama yake alimlani alafu yule yule mzazi ah mwanangu bwana asikie asi, asikie vipi maneno wakati wewe ulimlani utarajia nini wengine hawabakishi kwa kulani mpaka vyombo wanaovitumia kisu kisipokata tu kidogo kilaniwa hiki kisu jamaa hili neno laana laana si zuri si kila wakati laana laana wallahu musta'an kwa hawa hawawe ni wenye kuombea watu shafaa siku ya kiyama لأن الناس لم لم يسلموا من أذاهم في الدنيا فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله watu hawakusalimika nao hapa duniani vipi kesho watakuwa ni wenye kuwaombea watu shafaa siku ya kiyama lam yarhamuhum fi dunya ولم يعطفوا عليهم بل آذوهم بالقول والفعل فهم ليسوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه hawakuwaonea watu huruma hapa duniani hawakuwaonea huruma hawakuwa pole kwao bali waliwaudhi kwa matamshi na vitendo kwa hawastahiki siku ya kiyama kuombea shafaa wakati waliwaudhi watu hapa duniani فأهل المعروف في الدنيا ببذل الإحسان والجاه والمعونة والمساعدة والعطف والرحمة والدعاء للناس بالخير هم أهل المعروف في الآخرة kwa wale watu wa wema hapa duniani waliowafanyia watu ihsan kwa jaha zao mtu pengine ana cheo akakitumia cheo chake katika kuwasaidia watu kuwafanyia watu mambo yao sahadi kuwasaidia wakaonea huruma na kuwaombea watu kheri awaombea ndugu zake kheri hawa ndio watakuwa watu wawema pia kesho akhira عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم متوم صلى الله عليه وسلم يقول كلا mja atafufuliwa kwa kile alichokufia nacho kila mja atafufuliwa kwa kile alichokufia nacho فيبعث كل على ما كان عليه من حال في الدنيا kwa kila mmoja atafufuliwa kwa ile hali aliyokuwa nayo hapa duniani na hii ni kama tulivyoeleza akiwa ni mtu wa kheri atafufuliwa siku ya kiyama katika watu wa kheri akiwa ni mtu wa shari atafufuliwa siku ya kiyama na kundi la watu wa shari إمات على خير وبر ومعروف فإنه يبعث على ذلك أكيف كتك خير نويما فنيوات ويما basi atafufuliwa namna hiyo wa imata ala munkarin wa sharrin wa fasadin wa idhain fa innahu yub'athu ala dhalika na akifa katika munkar ni mtu muovu wa shari wa ufisadi wa kuudhi watu atafufuliwa katika hali kama hiyo yani katika watu waovu fafihi targhibun wa tarhibun hii hadithi ndani yake kuna kupendezewa kheri na kuogopeshwa kutokamana na shari ترغيب في المعروف والإحسان والجد في تحصيله وصنائع المعروف إلى الناس ورحمتهم والعطف عليهم وترهيب من المنكر بجميع أنواعه وأن يحذر منه المرء لأنه سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه kwa hapa tupendezewa kufanya kheri na wema kufanya bidii katika kuupata ule wema kuwafanyia watu wema na kheri kuwaonea watu huruma na pia hapa twaogopeshwa kutokamana na munkar kwa aina yoyote ya munkar na tahadhari sana mja na mambo maovu kwa sababu gani atafufuliwa siku ya kiyama kwa kile alichokufia nacho umekufia katika khairi utafufuliwa katika watu wa khairi na hii si maana kuwa pale mwisho amfufuliwa iwalala basi ankufa iwalala na atafufuliwa lala haimaanishi hivyo na amekufa akiwa ni katika watu wa khairi yani ni katika watu wa khairi alikuwa akiwafanyia watu wema akiwafanyia kadha watu wakimkumbuka wamkumbuka kwa nini kwa kheri na wema basi huyu atafufuliwa katika watu wa kheri amekufa kuwa ni katika watu wa shari walikuwa wakiwaudhi watu wakiwafanyia kadha wakifanyia kadha haimaanishi kuwa alikufa apigwa apigwa risasi na kesho siku ya kiyama atafufuliwa kwa marisasi tu iko hivyo a ah, a ah. haimaanishi hivyo kuna watu wengine waelewa hivyo haya kuna watu wengine elewa ankufa alewa akaanguka akafa basi atafufuliwa siku ya kiyama huku yonwa pombe hivyo yani atafufuliwa katika watu washari watu waovu kwa sababu maisha yake ameishi katika ulimwengu akiwa ni mtu muovu kwa huu katika kundi la watu waovu kama vile maisha yake ameishi katika ulimwengu katika watu wa kheri basi atafufuliwa akiwa katika watu waheri watu watu waheri kwa kila mja atafufuliwa kwa kile alichokufia nacho bimaana amekufa katika kheri afanya kheri miaka yote walillahi alhamdu wal minna watu wakimkumbuka wamkumbuka mashaallah fulani bwana alikuwa akiwasaidia watu alikuwa akiwafanyia watu wema na yeye mwenyewe alikuwa ni mtu wa kheri mtu wa ibada basi hivyo ndio utakaofufuliwa kuwaunga katika watu wa kheri na mwingine iwafa ambiwa ah yule alhamdulillah nkufa watu walikuwa hawana rahabu nini awaudhi majirani ana matusi ala ni watu alikuwa mwizi dhalim afanye hiki na kile ile siku iwafa watasema alhamdulillah ankufa huyu tumpumzika pia ndivyo utakavyofufuliwa wala si maana yake ulikuwa mgonjwa wewe ukapeleka hospitali guu juu hivi si unatoa maji gani basi tafufuliwa wewe uko uko juu ya kitanda namna ile a a haimaanishi hivyo mm -mm. maana yake wafa wewe ulikuwa katika watu gani ulikuwa katika watu wa kheri utafufuliwa pamoja na watu wa kheri ulikuwa ni katika watu wa shari uenda na watu wa shari kwa hapa tupendezewa sisi katika kufanya kheri kuwasaidia watu kuwafanyia watu wema kutowaudhi watu na tuogopeshwa kutoka maana dhulma na kutowahurumia watu kawafanyia watu uovu wawaudhi watu kwa maneno kwa vitendo kwa namna yote ile katika munkar mbalimbali wajifanyia mwenyewe pia mbali na kuwaudhi na watu na mwenyewe pia we ni muovu basi hatari sana sababu hivyo ndio utakavyo utakavyofufuliwa wallahu musta'an hadithi iliyobakia tutakuja kuieleza inshallah katika kikao kitakachokuja Allah akitupa uhai uzima نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم